dum la nocto evitu lumon. Uno el la malbonae cutimoi de modernae homoi, causita de modernae technologiajoi, estas la emo rigardi la telefonon dum quelque minutoi antau la nocta endormicio. Citio iam provigis ciel mal bon fara al bona dormato. Tamen, ricevado de troda da lumo dum la nocta periodo ne damagias nur la dormadon. Lasta tempai esploroi montris che di povas mal bon fari al la coro, al la metabolai funccioi, al la cerbo, ca estigi pli altan riscon je cancero. Comence oni supposis che tiu minaccio relatas al perturbo al la biologia nocta taga ciclo, quiu de iarmiloi estas registrita en la genetica structuro. Sed la problemo estas pli complica. Tia perturbo de la interna biologia horlogio causas ancau hormonain changioin, inflamain reaguen cae aliaen. La digestado accompanas tion ritmon cae ec la disdividigio de celoi en la corpo obeas gin. Lumo estas la plei grava elemento por la funcciado de la interna horlogio. Relate al la funcciado de la coro, uno studajo antau nelonge montris che homoi ricevantai pli da lumo dum la nocto trovigis sub pli granda risco de vascule malsanoi en la coro cae en la zerbo. Tiu risco povas altigi gis quindec procentoi. Simila dangero casas relatia ala risco ie diabeto, alta sangpremo cae obesetso. Anca la mensa sano povas suferi pro troda nocta lumo. Esploristo e analisis pliol ok dec mil maliunulloin, cae constatis che tiui, quiui restadis sub troa nocta lumo, trovigas sub pli alta risco ie depressio, anxio, stressae reagoi, psicoso, misconductoi, perdo de lerno capablo, cae memoro. Canceroi de la prostato, mamoi, cae in testo aldonigis altiu impressa listo. Medicinistoi recomendas che oni sage profitu la lumon, oni restu dum iom da tempo sub libera cielo, dum la frua mateno, cae dum la tago. Ciam al proximigas la nocta en litigio, oni sparu restadon sub artefarita lumo, ciu ciam estas pli forta o la natura. Oni evitu telefonon cae televidon almena dum la dec minutoi antal endormicio, sed evitu ancao brillantain lampoin dum quelcae horoi se eble. Oni aranju sian dormociambron kiel agrablan, confortan cae tranquiligan locon lau eble sen forta lumo. Se oni ne toleras completan mol lumon, tiam oni shaltu discretan lampeton prefere proxime alla planco della la